Merhaba, hepinize iyi geceler. Ee, The Times They Are Changing The Zamanlar Değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız ve nadir olan e, bir şeyi gerçekleştirerek e, Programın üç yapımcısı da e, bir arada stüdyodayız. Ben Güven Güzeldere. Ben Mahir Ilgaz. Ben Altuğ Güzeldere. Güzeldere parantezinde kaldım. <laughs> evet. E, peki ne yapıyoruz? Ee, üçümüzün bir arada olduğu e, bir program son birkaç haftada olmamıştı. Ee, üçümüzün bir arada stüdyoda olduğu da galiba bir program olmuştu. Evet. E, Geçen yıldan bu yana. Galiba ondan da emin değiliz. <laughs> Evet. <laughs> Kendi yani galiba bir nehir yayının parçasıydı ama... E, neyse. E, tamam bul buluruz. Neyse, evet. Ee, ben önce tebriklerimi iletmek istiyorum. Biz e, sanıyorum Free Will'in Bob Dylan albümünü kaç haftada geçtik? Ee, yaklaşık 5-6 hafta yaptık. Ee, Times That Are Changing ise bitirmişiz. Vallahi öyle oldu. sen olmayınca <laughs> bitirdik. Senin yokluğunda hızlı hızlı çaldık. Ben gelmeyeyim onda o zaman bundan <laughs> sonra. <laughs> ee, bu... Ama tabii tam da bitiremedik. Outtakler Out kaldı. Onu kaldı. Da evet. sen gelince yaparız evet. bu hafta demiş idik. Ona uygun da bir playlistimiz var. Evet. Böyle şeyli e, neredeyse yarısı Bob Dylan yarısı işte cover veya başka referans parçalardan oluşan. İsterseniz fazla da konuşmadan ilk parçamıza girelim. Evet Bob Dylan'dan Seven Curses isimli parçayı dinleyeceğiz. Ee, Bob Dylan'ın üçüncü stüdyo albümü Times They Are Changing'in e, için yapılan kayıtlardan fakat albüme giremeyen e, kayıtlardan bir tanesi Seven Curses. O'Reilly stole a stallion But they caught him and they brought him back And they laid him down in the jailhouse ground with an iron chain around his neck. When Riley's daughter got a message that her father was going to hang, she rode by night and came by morning with gold and silver in her hand. When the judge saw Riley's daughter, his old eyes deepened in his head, saying, Gold will never free your father. The price, my dear, is you instead. Oh, I'm as good as dead, cried Riley. It's only you that he does crave. And my skin will surely crawl if he touches you at all. Get on your horse and ride away. Oh, Father, you will surely die if I don't take the chance to try and pay the price and not take your advice. For that reason, I will have to stay. The gallows shadows shook the evening. In the night hound dog bayed. In the night the grounds was groaning. In the night the price was paid. The next morning she had awoken to find that the judge had never spoken. She saw that hanging branch abandoned. She saw her father's body broken. These be seven curses on a judge so cruel that one doctor cannot save him. That two healers cannot heal him, and the three eyes can't see him. At four, ears can't hear him. At five, walls can't hide him. At six, diggers can't buy him. And at seven, death, she'll never kill him. Bob Dylan'dan dinledik. Seven Curses. Ee, Bob Dylan hatırlayacaksınız kahramanımız 1961 senesinde üniversitenin birinci sınıfından ayrılmış bir e, eski öğrenci olarak New York'a geliyor. E, ee, 1962 senesinde henüz bir sene içinde Bob Dylan e, ilk albümünü çıkartıyor. 1963'te The Free Willin' Bob Dylan, 1964'te de e, geçen hafta çalmayı bitirdiğimiz The Times They Are Changing albümü çıkıyor. Ama albüm için kaydedilmiş e, fakat albüme girememiş outtake'lerle bu haftaya başladık. E, daha da bir iki hafta devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Bu outtake'lerden bir tanesi Seven Curses isimli şarkıydı. E, bu akşam aslında e, Judy Collins galiba daha önce çaldık. Bob Dylan'a da hani nispeten akrabalığı olan bir müzisyendir. Led Zeppelin galiba hiç çalmamıştık. E, oraya doğru da ilerleyeceğiz. ama çalmamıştık. Sanki evet yani Sarhoş Atlar zamanının e, program komşumuz Akif Burak'ın yaptığı türde e, şarkılara da heves ediyor gibi olacağız ama nedeni e, biraz sonra ortaya çıkacak. E, Seven Curses'den biraz bahsedelim. Evet, Seven Curses bir e, geleneksel bir balada dayanıyor. E, kökeni ve de buradan hareketle bir dizi aslında yapılmış şarkı var. 1939'da Led Belly The Gallus Paul adıyla bu şarkıyı kaydetmiş. E, daha sonra da 1970'te Led Zeppelin Gallows Paul ismiyle kaydetmiş. Bunu birazdan dinleyeceğiz. E, aynı zamanda Bob Dylan'ın versiyonu olan Seven Curses'ın e, kökeni e, Judy Collins'in e, orijinal The Maid Freed from the Gallows isimli e, folk şarkısından esinlenerek yapmış olduğu Anatea diye bir parça var. E, Bob Dylan'ın bundan da etkilendiği düşünülüyor. E, sözlerini yazarken de parçanın Bob Dylan e, Shakespeare'in Kısasa Kısas isimli e, oyunundan esinleniyor. Evet sözlerden kısaca bahsedecek olursak işte Old Riley isimli bir yaşlı bir adam var. Ee, bir e, at çalıyor, yakalanıyor ee, ve e, ölüme mahkum ediliyor at çaldığı için. Ee, işte Riley isimli bu adamın, yaşlı adamın e, kızı var bir tane. Kızı gidiyor işte e, kendisini bu Riley'i ölüme mahkum eden yargıçla konuşuyor. İşte hani cezayı hafifletmesi için e, ne ödeyebilirim diye e, işte elinde topladığı altın, gümüş ne varsa götürüyor. E, ama bu yargıç biraz e, aklı başka yerde. Kızı görünce diyor ki senin babanı asla altın kurtaramaz. E, eğer bir bedel olacaksa o bedel sensin diyor. Hmm. Böyle ilginç bir e, şarkı. Daha sonra da işte öyle bir anlaşma e, oluyor ama buna rağmen e, baba e, asılıyor. E, daha sonra da işte kızın okuduğu lanetler e, yargıça. Şarkının sözleri bu şekilde aslında işte e, demin sizlerin de bahsettiğiniz gibi e, benzer temalara dayanan e, hikayeler işte e, şiirler e, veya başka şarkılar folk şarkıları da var. E, Bob Dylan açısından önemi ise Dylan'ın aslında adaletle olan e, bağını e, gösteren e, en net parçalardan, örneklerden, en net örneklerden bir tanesi. Yani Dylan için her zaman işte yapılan işte çok e, özellikle ilk döneminde politik bir şarkıcı olduğu vesaire gibi yorumlar var. Kendisinin sıklıkla reddettiği aslında olay bu bir vatandaş e, yaklaşım var dilinde deniliyor. Yani bir vatandaşın siyasetle olan ilişkisi, adalet kavramı, işte adaletin orantılılık meselesi. E, bu şarkıda onu gösteren parçalardan e, bir tanesi ve hakikaten de çok da iyi söylemiş, çalmış e, albüme girememesi. Ne rağmen. Rağmen evet. Sonradan iyi ki yayınlanmış bu kayıt diyelim. Evet. Ne yapalım? Sonraki parça birkaç bu tema üzerinden benzer parçalar dinlemeye devam etsek mi? Edelim vallahi. Edelim. Demin birkaç e, farklı e, kaynağı olabilir parçanın demiştik veya esin kaynağı Dylan için. Bunlardan bir tanesi Judy Collins'in Anatea isimli şarkısı. Şimdi onu dinleyelim isterseniz. Müzik warrior stole a stallion, stole him from the misty mountains, and they chased him and they caught him, and in iron chains they bound him. Word was brought fine horses I will buy my brother's freedom Judge, oh judge, please spare my brother I will give you gold and silver Anathea, oh my sister, are you mad with grief and sorrow? He will rob you of your flower, and he'll hang me from the gallows. Anathea not heed him. Straightway to the judge went running in his golden bed at midnight. There she heard the gallows groaning. Cursed be that judge so Thirteen years may he lie bleeding. Thirteen doctors cannot cure him. Thirteen shelves of drugs can't heal him. Anathea, anathea. Judy Collins'den dinledik. Anathea. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. E, canlı yayındayız. E, stüdyoda Altu Güzeldere, Mahir Ilgaz ve ben Güven Güzeldere. E, Bob Dylan'ın üçüncü stüdyo albümü olan The Times They Are Changing'i bitirdik. O albüm için kaydedilmiş şarkıları kaydedilmiş ama girememiş albüme şarkıları ve o şarkıların yorumlarını ya da öncüllerini ya da ilham aldığı ya da verdiği şarkıları çalıyoruz. Judy Collins, e, Bob Dylan şarkılarını da e, Leonard Cohen şarkılarını da bence çok güzel yorumlayabilen bir müzisyen. E, çok sayıda albümü var, single'ı var. E, aslında bir anlamda e, Dylan'dan da Cohen'den de e, biraz daha e, yaş itibariyle önde olduğu için onlara bir e, yol göstermişliği de bir, bir parça vardır. E, çatlaktan sızan ışığı da yaparken sık sık Judy Collins çalıyorduk. Bence Famous Blue Raincoat isimli benim en sevdiğim e, Cohen şarkılarından bir tanesini en iyi e Cohen'den başka söyleyen kişidir. Bunu da burada not etmiş olalım ve şimdi e, biraz daha rock dünyasının ağır toplarına doğru e, ilerleyelim. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok bu konuda vallahi. Led Zeppelin çalacağız galiba. Altı abi sen bir şey ekleyecek misin? Program komşumuz Akif olsaydı da bize ilham verseydi. Ee, yok demin kısaca söylediğim gibi Led Zeppelin'in 1970 yılında yaptığı Led Zeppelin 3 albümünde yer alıyor bu. Ee, aslında Led Zeppelin için tabii bu söylenemez. Judy Collins için söylenebilir. Bob Dylan'ın ilham aldığı şarkıların, e, balatların e, orijinal hallerini dinlemek çok bana ilginç geliyor. Çünkü Bob Dylan'ın yaratıcı eli değdiği zaman e, adeta şarkıların kimyası değişiyor ve e, bambaşka bir yere gidiyor. Hem bir ucundan biraz bir benzerlik var, bir ucundan da e, bambaşka bir şey oluyor, parça çıkıyor ortaya. şimdi bakalım aynı kökenden çıkan parçayla e, Led Zeppelin ne yapmış? Gallows Paul dinleyelim. Led Zeppelin, Led Zeppelin 3 isimli albümden Gallows Pole isimli parçayı dinledik. Üç tane aynı temalı parça aslında. Sözleri birbiriyle çok o, e, benzerlik taşıyan parçalar. Led Zeppelin versiyonu o, e, da fena değildi hani diyelim. İyi grup galiba bu Led Zeppelin. İleride bir yerlere gelebilirler böyle devam ederlerse bu çocuklar. Evet, e, böylece Saatler 9'u 25 geçiyorken, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl isimli e, programda da biz playlistimizi neredeyse yaraladık. En azından 7'de 3'ünü geçtik diyelim. E, ve Bob Dylan'ın 3. stüdyo albümü Times Are Changing giremeyen ama o albüm için yapılan kayıtlar üzerinden gidiyoruz. Bu konuda da bir açıklığa kavuşturmamız gereken bir nokta var. Şimdi o albüm için yapılan kayıtlar diyoruz ama bazı kayıtların o albüm için yapıp yapılmadığı da biraz muallakta. Çünkü bir kısmında Free Will'in Bob Dylan albümü için yapılmış olabileceği söyleniyor. Çünkü işte bu stüdyodaki e, kayıt listeleri falan da biraz karışık yanlış isimler girilmiş çoğu yerde. Evet e, eski tabii. E, durum bu. Çoğu zaman bu kayıtların yayınlanması da albümün çıkışından yaklaşık 30 sene sonra olmuş. İşte e, ilk bootleg e, seri albümüyle. E, dolayısıyla hani dinleyip de e, tam olarak hayır öyle değil Free Will'in albümünden diyen arkadaşlarımız varsa onlara da söylemiş olalım. Eh ortada. <laughs> İtiraz olanın itirazını da değerlendirmeye alırız. Peki şimdi nasıl devam edelim? Nasıl devam edeyim? İsterseniz biraz da 1964 yılındaki Bob Dylan'la ilgili bir şeyler söyleyelim. Ee, malum çalıp bitirdiğimiz ve outtake'lerini çaldığımız albümün yayınlanma tarihi 13 Ocak 1964. Ee, 64'ün başlarında 3 e, Şubat'ta başlayarak e, Bob Dylan birkaç arkadaşıyla beraber büyük bir seyahat yapıyor Amerika'nın içinde e, yorumculara göre bu neredeyse Bob Dylan'ın Minnesota'daki Hibbing'deki evinden çıkıp e, Green Village New York'a gelmesi kadar e, önemli ve hayatında belirleyici rol oynamış bir seyahat. E, bu, bu yolculukta böyle e, New York'a gideceğim orada Woody Guthrie'yi bulacağım gibi tek bir amaç, tek bir e, niyet, hedef yok. Ama ee, birazcık Jack Kerouac'ın e, yolda romanında anlattığı gibi e, işte böyle hani serseri gezelim kafamıza nereye eserse oraya gidelim dediği bir e, Amerika'yı arabayla gezdikleri bir şey seyahat. önce New York'tan New Orleans'a iniyorlar arabayla. Orada Mardi Gras'e bakıyorlar. Şubat ayında gerçekleşir Mardi Gras. Derken oradan hadi Dallas'a gidelim ve e, Kennedy'nin vurulmuş olduğu yeri görelim diyorlar. Daha Kennedy vurulalı çok az bir zaman geçmiş. E, hatta yol sordukları yerel bir kişi e, şu Kennedy'nin vurulduğu yer neresi? Daley Plaza diye bir yer. E, nerede bulacağız deyince o e, ne diyelim fahişe çocuğu Kennedy'yi vurdukları yer mi şöyle gideceksiniz diye adam böyle şey yapıyor herhalde. Orta Gü Amerika gerçeğiyle tanışmasına ha, güney, vesile aynen. oluyor. Güney gerçeği hani pek sevilir ya arkadaşlar Türkiye bu değil aslında filan <laughs> çekiler <laughs> arada e, Bob Dylan ve arkadaşları da böyle bir deneyim yaşamış olmalı. E, oradan batıya doğru dönüp San Francisco ve Los Angeles'a gidiyorlar arabayla. Bu e, Bob Dylan için bu şeyin yolculuğun önemi şöyle deniliyor. E, Bob Dylan zaten ufak ufak protest folk şarkılardan uzaklaşmaya başlayıp biraz daha kendisine e, daha kişisel bir stil geliştirmeye başlıyor. Bu yolda da bir takım şarkılar yazıyor ve New York'a geri döndüğü zaman kafasında Mr. Tambourine Man ve Chimes of Freedom gibi e, bir sonraki dönemini, bir sonraki personasına e, mührünü basan en önemli şarkıları kafasında oluşturmuş bile. Aslında bir nevi e, Bob Dylan'ın folk döneminin sonundan bahsediyoruz. Bir önceki programda hatırlayacaksınız albümün son parçası, albüme girmiş son parça Restless Farewell. Orada Bob Dylan işte böyle bir nevi son birkaç yılıyla bir hesaplaşma yapıp ben artık gidiyorum diyordu. İşte onu bu yolculukla önce fiziki hale getiriyor. Sonra da 64-65'ten başlayarak müzikal anlamda çok farklı yerlere doğru yelken açıyor. Bunların hepsine bakacağız tabii. Zamanı geldiğinde tabii o e, müzikal yerlere, farklı yerlere yelken açmasının yarattığı yankılardan da bahsedeceğiz geniş geniş ama e, şunu söyleyelim şeyin... E... Genellikle negatif olan yankılardan. E, yani negatif veya aslında negatif bulmayan da epey sayıda insan e, var ama... Yaşa Mahir sen yokken biz böyle e, Bob Dylan'a kötü kötü şeyler söylüyorduk. Yani Kimse de savunmuyordu adamı folky yani. dünyasının kendi içinde e, ne kadar ufak olduğunu genel doğru. müzik dünyasına kıyasla unutmamak lazım. Çok doğru. Ama folky dünyasının genelinin e, nefretini kazandığı çoğu zaman e, açık bununla ilgili. Neyse e, Ian Bell'in yazdığı Bob Dylan biyografisinde geçen güzel bir cümle okudum geçenlerde onu aktarayım. Tabii bu e, persona değiştirme veya hızlı dönem değiştirme neyin sonucu? Şunun sonucu olabilir. Yani adam o kadar büyük bir hızla o dönemde şarkı yazıyor ki e, kendi yazdığı şarkıları neredeyse tamamlar tamaz, tamamlamaz geride bırakıyor. Evet. Aslında zaten bu outtake'lerde bugünkü programın konusu olan e, işte albüme giremeyen kayıtlarda da bunu görüyoruz. Yani albüme giremeyen kayıtların çoğu e, kendi başına hit olacak e, nitelikte. E, beğenmemiş çoğunu. Evet. O ya da bu şekilde. İleride de göreceğiz. 81 senesinde e, Blind Willie McTell şarkısını yazıp albüme koymayacak Mark Knopfler'ı, prodüktörü sinir krizlerine e, itecek hareketlerle. Dolayısıyla var. Yani Dylan'ın etrafındaki herkesten daha hızlı evrim geçirme e, hali içinde olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Respect yani. <laughs> e, şimdi bir sonraki outtake'e geçelim evet, mi? E, geçelim. Çok da güzel bir parça bence. Bob Dylan'ın e, biraz bahsedelim şarkıdan. Lay Down Your Weary Tune isimli parçası e, bir İskoç baladına dayandırmış. Bunu e, Bob Dylan kafam içinde dönüp dur duruyordu e, bunun müziği işte sonunda böyle bir şarkıya dönüştü filan. Ama hatırlamıyorum tam nereden kimdi filan gibi şeyler e, söylüyor. E, tek bir oturumda çalıp kaydetmişler aslında. Başarılı bir icra olmuş. E, ama son dakikada The Times They Are Changing albümünün 10 şarkısı arasında yer bulamamış. Üstünü çizip bir kenara koymuşlar. Halbuki bence başarılı bir icra, güzel bir şarkı ve bu albümün içinde yer alsa çok seri durmazdı doğrusu. E, ee, 6 sene söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Bir, peki o zaman şarkıyı dinleyelim. Daha sonra e, çok sıra dışı bir e, başka yorumunu da dinleyeceğiz. Ama önce Bob Dylan'ın orijinal e, 1963 4. müydü? 4. E, 13. Hayır 63'te e, kaydetmişler. E, Bob Dylan'dan dinleyelim. Lay Down Your Weary Tune. Lay down your weary tune, lay down. Lay down this song you strum and rest yourself neath the strength of strings. No voice can hold. caught by the sounds before the sun. I knew the night had gone. The morning breeze like a bugle blew against the drums of dawn. No voice can hope to hum the ocean. trumpet sang and asked for no applause. Lay down your weary tune, lay down, lay down this song you strum and rest yourself neath the strength of No voice can hope to hum The last of leaves fell from the trees And clung to a new love's breast The branches bare like a banjo moan To the winds that best. I gaze down in the river's mirror and watched its winding strum. The water smoother and like a hymn and like a harp did hum. song you strum and rest yourself neath the strength of strings. No voice can hope to hum. Bob Dylan'dan dinledik. Lay Down Your Weary Tune. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Saatler 21.38 İstanbul da Açık Radyo stüdyolarındayız. E, Mahir Ilgaz, Altu Güzeldere ve ben Güven Güzeldere. E, bu Lay Down Your Weary Tune'un ilginç yorumları var fakat ilginç yorumların en ilgincini biz çalalım diye düşündük. Evet aslında ilginç yorumlar var. İşte en meşhurlarından bir tanesi tabii The Birds yorumu 60'ların e, meşhur gruplarından ama The Birds yorumunu çalmayalım dedik. Epey iyi bir yorum olmasına rağmen kendi içinde. Yani o zaten meşhur. Hani. <laughs> evet. The Birds biliyorsanız biraz o parçayı da iyi kötü biliyorsunuzdur. Mr. Tambourine Man kadar olmasa da. Ee, biz 13th Floor Elevators'dan olan yorumu çalalım dedik. 60'ların ortasının psychedelic gruplarından, ilk psychedelic dönem e, gruplarından epey ilginç bir grup elektrikli testi e, çalan bir üyeleri var mesela. Bildiğiniz testi hani böyle şişe falan çalarsınız ya üflersiniz böyle gazoz içiyorken falan. vallahi nasıl insanlar kendilerine 13. kat asansörleri diye bir isim bulurlar. İşte herhalde böyle testiden müzik yapan cinsler Epey de iyi müzik yapıyorlar ama. Yıllar önce bir şey vardı. Kimsenin tanımadığı en iyi müzik gruplarına verilen bir ödül. Hatta bir kere de Türkiye'den Zen grubu kazanmıştı. Bu Zen daha sonra Baba Zula'ya dönüşen bir grup. Biraz 13 Floor Elevators'da o günlerde o ödül yoktu ama al, olsaydı o ödülü alacak bir grup. Ee, şu an için neredeyse adı artık hiç duyulmuyor denilebilir. Çok meraklıları haricinde halbuki önemli bir grup. Ee, genellikle de rock and roll tarihinin ilk psikodelik e, müzik grubu olarak tanınıyor. E, Austin Texaslı e, gitarist, e, gitarcı Rocky Erickson tarafından kurulmuş. Evet elektrik te, elektrikli testi çalıcısı öyle diyelim. Arkadaşı Tommy Hall ve yine gitarist Stacy Sutherland. E, grup 65'ten 69'a kadar e, ee, 4 uzun çalar yayınlan, yayınlamış. 8'de 45'lik yayınlamış. E, YouTube dahil bir sürü kaynakta e, 13 Floor Elevators bulunabiliyor. E, ben tavsiye ederim ilginçler dinlemesi. Evet zaten e, 2000'li yılların başları veya 90'ların ikinci yarısı tam hatırlamıyorum. Nick Hornby'nin High Fidelity kitabında da isimleri geçmişti. Daha sonra filmi de çekildi onun soundtrackinde de e, yer aldı. Orada bir tekrar bir gündeme geldiler. Yogana Miss isimli e, en fazla bilinen hitleriyle. E, aslında bu saygıdeğer çevre içinde bayağı e, ciddi bilinirliği olan bir grup ama işte e, zaman zaman gündeme gelip zaman zaman gözlenerek. Biz, biz, biz o çevrede olamayınca tabii <laughs> bilemiyoruz. E, işte e, bakalım artık <laughs> belki onun üstüne bir radyo programı yaparız ileride. Peki şimdi evet. o zaman 13th Floor Elevators'dan dinleyelim Lay Down Your Very Tune. 13th Floor Elevators'dan dinledik. Ee, bir Bob Dylan e, yorumu Lay Down Your Weary Tune. Evet gayet de hoş bir tune idi kendisi. Ee, Bob Dylan'ın 3. stüdyo albümü Times Are Changing'in e, albüme giremeyen kayıtlarını çalmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada bugün için hazırladığımız şarkı listesinin altıncısı olarak e, Paths of Victory isimli bir parça var. E, bu parça e, işte biraz Woody Guthrie'nin e, meşhur biyografik e, tire e, kurmaca eseri e, Paths of Glory miydi kitabın adı? Yok Bound, Bound, Bound for Glory. Bound for Glory. Yok, karıştırıyorum o zaman. Ama Woody Guthrie'ye bir güzelleme olduğu açık. Öbür bir filmdi galiba. Evet ya o öyle bir şey. S Stanley, Stanley Kubrick, Kubrick filmiydi galiba. Evet, evet, evet. doğru. Peki her neyse e, ama e, yani bir Vudigati güzellemesi olduğu açık ve de aynı zamanda sanıyorum e, bazı e, ilahilere dayanıyor melodik olarak 19. yüzyılda değil mi? Palms of Victory değil mi? Ee, şeyin 1800'lü yıllarda episkopal e, rahip bir adamın John Matthias'ın yazdığı e, ve aslında çok bilinen bu şeylerde filan sık sık söylenen e, Metodist e, kiliselerinde filan bir şarkı. Evet, e, Woody Guthrie bir güzelleme denilebilir. İlginç bir şekilde aslında burada e, gitar çalmıyor. E, piyano ve ağız mızıkasıyla şarkıyı söylüyor. E, Dylan ilk kaydettiğinde aslında bu şarkıyı Times They're Changing'e almayı da istiyor ama... E, sonunda yer bulamıyor şarkı kendisine albümde. Daha sonra da bu şarkıyı e, Broadside Singers, Odetta ve Bird kendi repertuarlarını alıp söylüyorlar, yorumluyorlar aslında. Bird zaten dilini ne yapsa alıyor galiba. <laughs> Neredeyse. evet, e, o zaman tamam. Belki şarkıya kulak verelim isterseniz. Tamam. Bob Dylan, Paths of Victory. Müzik The trail is dark and dusty, the road is kind of rough, but the good road is awaited, and boys, it ain't far off. Trails of troubles, roads. walked out to the valley. I turned my head up high. I seen that silver lining that was hanging in the sky. Trees of troubles rose. walking down the track. It's a hard old road to ride, but the clear road's up yonder with the cinders on the side. Trails of trouble. graça Paths of Victory dinledik. Zamanlar değişirken Bob Dylan'ın parçalarıyla yarım yüzyıl programında. Ve artık bu haftaki şarkı listemizin sonlarına da geliyoruz. Ee, hem de zamanımızda var. Çok evet, mutlu oldum. Listemizdeki bütün şarkıları çalarak bir ilke imza atacağız demeyelim de hani nadir bir iş. nadir, becermiş pek, olacağız. Pek görmüyoruz evet bu anları. O yüzden son derece mutluyuz. Ee, Dylan Time'ın bu döneminden bahsederken aslında bu e, albümünün çıkmasından yani Times Ever Changing isimli 3. stüdyo albümünün çıkmasıyla birlikte belki biraz daha öncesinde artık e, bir yön değişimine de yönelmeye başlıyor program için. Daha önce bahsettiğimiz türden e, zaten hani program içinde de sık sık dile getirdiğimiz bir şey Dylan'ın değişen personaları. E, buna önce olan bazı şeyler var. İşte Onlardan bir tanesi sanıyorum bir e, işte senin demin bahsettiğin abi otomobil yolculuğu yapıyor. Evet. E, bir de tabii John Baez'le olan ilişkisi var bu dönemde yine e, damga vuran. Evet ve e, aslında şu anda 1964 yılındayız. Hemen bir yıl içinde Bob Dylan bu defa e, önce Another Side of Bob Dylan albümünü yayınlayacaktır. Ondan sonra da gitgide e, elektrikli gitarla artık bir folk şarkıcısı olmaktan çıkıp e, bir rock and roll şarkıcısına dönüşecektir. E, bu da kendisini sevenleri çok e, derinden yaralamış bir olay. Bu, bu, bu tabii aynı zamanda Bob Dylan'ın protest şarkıları ne kadar samimiydi e, sorusunu da gündeme getiriyor. Bu, bu böyle 40 yıldır bunun üstündeki e, öfke, e, kendisine sitem etme duyguları, yanlış anlamalar filan hala bitmemiş bir konu. E, Artık bize neyse o da hani adamın samimiyeti şarkıyı dinlerken hani e, <laughs> samimiyet niye bu kadar önemli oluyor ben hiçbir zaman anlayamadım. Ya daha doğrusu anladım da şey 14 yaşımda falandım herhalde bunun benim için önemli <laughs> oldu. hmm, neden önemli? Yani adam bir şeyler anlatıyor. Sen de onunla hani aynı Hayatının temel içinde or, or, odak haline. Sonra da ya ben onları biliyor musun aslında e, şöhret basamaklarını çıkmak için yaptım. Bunların hiçbirine asla zaten inanmamıştım. İyi yapmışsın. Güzel şarkı yazmışsın arada güzel kardeşim derim. <laughs> E, tamam ona, evet saygı duymak lazım ama e, evet şey bu e, Dead Straight Guide to Bob Dylan isimli kitaptan bakıyorum şimdi. Nigel Williamson'ın yazdığı bir kitap. Nigel Williamson kitabı yazarken birkaç defa John Baez'le de gidip görüşmüş. John Baez de demiş ki kendisine Bob Dylan zaten hiçbir zaman böyle yürüyüşlere gelen, protestolara katılan bir kişi değildi Mesela o zamanın önemli e, folk şarkıcıları Phil Ox veya Pete Seeger hep bu gösterilerde değer alırdı. Ee, ama Bob Dylan pek gelmezdi bunlara. Bob Dylan, John Baez aslında aynı soruyu bir noktaya bir noktada Bob Dylan'a soruyor. Ee, sen ne diyorsun bu konuda diye. Ee, bu, bu, Bob Dylan çok e, acı ve sert bir sinik bir cevap veriyor kendisine. Diyor ki ya kötü haberler satar. Sen de beni biliyorsun. Ben insanların bu tip boş şeyler ve satın almak istediğini görmüştüm. Ee, ama aslında hiçbir zaman kendi kafamda buna bir merakım yoktu. Ee, kitabın bu bahsettiğim yazarı Nigel Williams'ın 2003'te kitap için araştırma yaparken John Baez'e demiş ki Bob Dylan sana böyle söyleyince bu seni yara, yaraladı mı? Nasıl hissettin? John Baez de şey demiş. Yaralamadı çünkü bu söylediklerine inanmadım. Ee, hiç kimse bu kadar önemli şarkılar yazıp da bunların bu şarkıların içinde söylenen sözü e, kastetmiyor, onu ifade etmek istiyor olamaz. E, o yüzden e, ben ona inanmadığım için üzülmedim der John Baez gerçekten de e, Times They Are Changing gibi Hard Rain's Gonna Fall, Masters of War, Lonesome Death of Hetty Carroll bunların hepsi veya hiçbirine ben inanmıyordum da öyle laf olsun işte şan şöhret gelsin diye yapıyordum onları. Ben, ben soru işaretimi koruyayım ama bu kitabı yazan Nigel Williams'ın, o da John Baez tarafından gidip Hayır öyle bir şey olamaz. Bu farklı bir daha derin ve bu programda artık zamanımız kalmayan kadar e, derinlikli bir tartışmayı gündeme getiriyor. Bu da hani bir kişi hayatı boyunca aynı kişi midir e, tartışması, düşünce yapısı olarak. Hani belki o zamanki Bob Dylan inanıyordu, sonraki Bob Dylan inanmıyordu. E, işte o da ayrı bir mesele. Çok, çok Efendim, büyük bir evet, kutunun buna, kapağını evet. açtın şimdi. <laughs> E, felsefeci John Locke 17. yüzyılda personal identity diye başlamış filan doğru. Ben de ama Joan Baez'e katıldığımı en azından bir satırla söyleyeyim. Bir kere Bob Dylan'ın her dediğine inanmamak gerektiğini bu programda defalarca görmüş olduk. Evet. Dolayısıyla adam ben samimiyetsizim işte para kazanmak için yazdım dese de Orada da Hayır e, sen samimisin. Orada da illa inanmak gerekmiyor. Bunu bir, bir sebeple söylüyor e, filan. E, bir de bence önemli olan belki bu şarkının icrası sırasında işte The Times Era Changing'in icrası sırasında bir otantik e, bir duygu yaratabiliyor mu, yaratamıyor mu? Yaratıyorsa işte samimiyetle söylüyor demektir. Samimiyetsizce söylese zaten belli olur. Filan Mahir senin tarafını tuttum ilk kez. E, peki fakat... Dylan geç... Vakfı'ndan aldığımız gelirleri. <laughs> tamam. Geç Bölüşürüz. kalıyoruz. Ee, evet. Üstelik program komşumuz Sarhoş Atlar Zamanı'nın 250. programı ve Tebrikler. bir özel program yapacak Akif Burak Onun için onun da zamandan çalmayalım. Bu e, outtake'lerden e, sonuncusunu çalarak bitirelim e, Bob Dylan'ın dinleyiciler arasındaki e, kendisine hayran aslında ama kendisine değil şarkıya hayran olan küçük bir e, kızın hikayesini anlattı e, ama albümde yer bulamamış e, bir şarkı Eternal Circle. I sung the song slowly as she stood in the shadows. She stepped to the light as my silver string spun. She called with her eyes to the tune I played. But the song it was long and I'd only begun. Through a bullet of light, her face was reflecting. The fast fading words that rolled from my tongue. With a long distance look, her eyes was on fire. But the song, it was long and there was more to be sung. My eyes danced, they circled across her clear outline. With her head tilted sideways, she called me again. As the tune drifted out, she breathed hard through the echo of the song. It was long and it was far to the end. I glanced at my guitar and played it. pretending that of all the eyes out there, I could see none. As her thoughts pounded hard Bob Dylan'dan dinlemekteyiz. Eternal Circle, The Times They Are Changing albümünü çaldık bitirdik. O albüme girememiş ama albüm için kaydedilmiş outtake'lerini, e, şarkılarını çalıyoruz. Haftaya da böylece devam edeceğiz. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, programını dinlediniz. E, Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere sunduk. E, Selahattin Çolak bize teknik masada yardımcı oldu. E, program destekçimiz Aydan Karataş. E, ikisine de çok teşekkür ediyoruz.